Naroa, ana, bitarterekin eh, gaudela hemen, gizarte psikologian erakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatuko Donostiako fakultatean, eta aurten zer den esaten eta zer ez begiratu labur bat Euskararen ideologiari liburua argitaratu berri du Renoko Unibertsitateko Euskal Ikasketen Zentroan, Eta larrazken astapen hortan bat soziolinguistika aldizkarian agertuko du liburu hortatik aterako duen artikulua. Eran liburuaren bir formulazio bat bezalakoa da bertze hitz batzutan eta askoz ere laburtuagoa. Dan naroa nabitarte, ongi etorri Euskal Irratietara. Bai, eskerrik asko. Euskal hiztunak negoziatu behar du etengabe zer den hizkuntza gutituan hiztuna izatea? Ba, bai, nik ala, ala uste dut, bai, hoi da pixka bat egia esan, esaldi on bat liburu hontan jorratu detena, ba, sintetizatzeko, bai, bai. Azken batean, erraten alko litzateke liburua eta hortatik ateratako arre, aterako dunan artikulu hori, dela testu teoriko bat, bertze ikertzaileek baliatzen alko luketena, soziolinguistikan ikertzen segitzeko, ez soziolinguistikan bakarrik, baina bertze zientzietako bertze gai askotan ere, testu teoriko hori berrikusi nahi izan dun, lan honen bidez, Bai, nolabait, bai, e, liburua errenoko argitaletxean ateratako liburuei azkenen ez da hainbat ideien garapen eh, sakon sakon bat, baizik eta zertzela da batzuk dira. Orduan hor ideia asko agertzeria, ba, bai, nik pentsatzen detena ari hoietatik tiraka, ba, beste batzuk ere tira dezaketena eta baitan nik neuk ere, ba, oraindik ere hoitako batzutatik tiraka jarraitzeko, ez? Orduan bai, ideia batzu dira pixka bat euskeraren testuinguru ideologikoa ideologikoa iruditzaidalako oso garrantzitsua ba, euskeraren bilakaera ulertzeko. Eta horri buruzko zertzela da batzuk dira. Ikerketan, aipatzen du bilik autorea, eta nazionalismo normalizatua aipatzen dun eta badirudi nazionalismoa airea bezala arnasten dela, baina nazionalismo guztiak ez dira berdinak ez dela. Eta horrek badu eragina ikerketa honen arabera hizkuntza jarreretan, azken batean iztun guztiek ez dute jarrerarik, hori netako izan da sorpresa bat, hizkuntza jarrera. Bai, egia esan, e, eh, bilik aipatu dezu bilik da eh, autore bat, ba, e, asko erabilidetena, bere lanak asko... asko inspiratu naute egia esan, horietako bat oso ezaguna esan dezuna da nazionalismo banala edo Baina biligek azkenen e, gizarte psikologiaren ikuspegitik aztertze ditu fenomenoak, ez? Eta nik ere pixkat hoi nahi izan dute euskerari begira. Ordun hor badia kontzeptu psikologiko batzuk erabiltze dianak hizkuntzarekiko ditugun jokabideak aztertze dianean soziolinguistikan eta esate baterak, motivazioa, jarrerak eta barrez. Baina nola ulertze dian jarrera hoiek alegia liburuan nahi izan dudet eta baita ondoren indako artikulan ere psikologian dauden ikuspegi ezberdinak azalerazi. Ze batzutan psikologia ulertzeko eta paradogikoki psikologia soziala ulertzeko ere ikuspegi individualista bat atze da. Eta hoi da pixka bat lan hontan inai izan deten lehenengo kritika. Analisi bat inber bali ma da jokabidei buruz, e, pertsonen motivazioi buruz, jarrerei buruz, nolabait norbanakotik zein dan ele, e, azertu behar dan elementua, ez? Norbanakoa edo soziala eta bien arteko lotura hoi. Orduan, Horri buruz hausnarketa bat bada liburuan eta netzako oso importantea edozein gai aztertzeko eta hizkuntzaren gaia nola ez. Hoi aztertzeko bat bi dimensioiek eta haien arteko loturaz eh, pentsatu behar da. Orduan, hoi da pixkat indeten gauzetako bat. Horren arira, ezin da ikertu euskal testu inguru sozialik gabe, beraz, eta testu inguru horren ideologiarik gabe, azken batean ez, hori da ondorioztatzen den gauzetako bat, ire ikerketatik, eta hor azpimarratzen ditun dinamismoa eta harreman erretorikoa direla ez. Ez da gauza finko bat eta hau hola da takito ez etengabe mugitzen eta aldatzen ari den zerbait ez. Hori da, ba, leno aipatu dezunakin segituz ez jarrera, hizkuntza batekiko jarrerak edo beste gai batekiko jarrerak, arrazekiko jarrerak, edo mila gaiekiko jarrerak, ez dia zerbait nolabaite norbanakoan bapatean sortze zaizkigunak testu ingururik gabe. Horregatik, adibide aipatu dezuna, importantea da ez ikustea zergatik testu inguru batzutan gai batekiko jarrerak daude eta beste batekiko ez. Testu inguruak markatzen badu adierazten nahi zaigu nolabait ez dala zerbait maila individualean erantzuna topatuko deuna edo ez. Noski norbanakoa kontutan euki behar da, baina norbanako hori testu inguruakin ze harremanetan da hon. Eta horregatik erabili ditut gizarte psikologian indarrean dauden hainbat korronte, harreman hortan ikuspegi jakin bat hartze dutena nere ustez interesgarria ez hain individualista, baizik eta testu ba, sozialari erreparatze diotenak, eta horri daitu diot testu ideologikoari, ez? Testu inguru hortan ze ideia, ze botere harreman dauden ideiak ze indarduten bata bestearekin talkan, eta bar. Ta oidena kontutan hartu behar da, ba, norbanakoen jarrera hoiek nola ulertzeko. lertzeko. Pikin bat indet, olako kritika moduko bat, ba, ez hain beste, kuantifikazio bat. Ea ze jarrera adun honek, izkuntzarekiko, ez, euskararekiko jarrera, positiboa edo negatiboa, eta bar, baizik eta hoi aztertzeko interpretatzeko oso beharrezko tzat, jodet bat testu inguru ideologiko horrekin daukan lotura hoi aztertzea. Ze jarrera horiek aldako radia eta dinamikoak, pertsona berdinarengan, momentu desberdinetan, edo momentu berdinean ere, e, horre aztertu deten bezala, momentu berean ere, dilemak topatu ditzakegu eta beraz hori testu ingurua ulertu gabe ezin da ulertu. E, Justuki, testu ingurua ulertu gabe ezin dela norbanakoaren jarrera, hizkuntzarekiko jarrera hori ulertu, eta prezeski, eh, hik, Euskararen eh, kasuan, historikok ere, aipatzen duen Euskara miretsia izan dela, erasotua izan dela, eta defendatua izan dela, luzaz, baina ez batere manera eh, eta e, intentsitate berean. Bai, hoi da, Jacqueline Urla antropologoan lan batetik ateratako zita bat edo, aberak aztertu du, e, baitare, euskeraren testu inguru ideologikoa eta mugarri batzuk jarri izan du ditu, euskeraren bilakaeran eta oso interesgarria iruditzen zait bere lana. Berak esan izan du ba, e, alegia bere mugarria isegituz, ba ez larramen diren garaian edo euskal pizkundearen garaian edo euskal eta eusko ikaskuntza sortu zian garaian, berak aipatzen ditu mugarria isegitzeagatik. Ez da modu berean defendatu edo euskerarekiko ideiak ba, nolabait aldakorrak izan dira eta jarraitze dute izaten, ez? Bai, dinamismo hortan jarri dut fokua aldaketa horietan. Testu inguru soziala oso modu zabalean eh, hartua hortatik edaten dugula gizakiok eta ikerketa honek orduan ateak zabalik uzten ditu eh, behar bada atera bide batzuk ere bilatu ahal izateko zer izan daiteke gako ez dakit gakoa baina zikerketa berri atera daiteke behar bada testu inguru teoriko hontatik abiatuz Bueno, horra adibidez, liburua artikulura ekarri detenean, naiz eta beste ideia batzuk jorratu dituan liburuan ere, ba, garrantzi berezia eman diot adibidez nazioarekiko e, ideiak, ba, ai, elkarrekintzan ideiak e, baldintzatzen dituztela. Eta Horrez, gure herriaren ezaugarria danez, kontsolidatu gabeko nazio batean, bizigeala, ezaugarri hoi oso garrantzizkotzat jodet, ba, ulertzeko izkuntzarekiko ideien bilakaera eta jarrerak interpretatzeko tresna garrantzitsu bezala zen, adibidez, na, eh, kasu hoi, ez, nazioaren kontsolidazio eza. Horrek ekartze duna da, nolabai nazioarekiko ideiak elkarrekin burrukan daudela, eta kontrobersiaz betetako testu inguru ideologiko batean bizi gehala. Orduan, pertsonek azkenean testu inguru hortan hartze dituzte hizkuntzarekiko ideiak baitare eta bar, alegia. Kanpotik, adibidez, soziolinguista batek edo ikertu nahi bali madu, e, izkuntz jokabide bat, e, deno dakigu intuizioz eta oida da pitxin bat bateoriara ekarri detena, ez? Bai, intuizioz ikuste ditugun gauzak. Norbaiteka esate baterako euskeratik erderetarako salto bat iten badu, espainolera edo frantsesera e, imaginatu denda batean esate baterako. Kanpo kabidea bera da, ez aldaketa bat gertatu da euskeratik pasatzea eh, beste hizkuntzara. Baina hor jarrera horren atzean egon daitezken ideien ezberdintasunek ba, sekulako desberdintasuna markatu dezakete arazo sozialari begira. Alegia, batek saltatu dezake hizkuntzaz ustez onarpen batetik, nola baitez, ba, izkuntzen arteko jerarkiak eta nazioen arteko ikuspegi konkretu bat daukalako, eta beste batek jarrera e, izan dezake aldaketa bat hizkuntzaz baina atzetik dagoen ideia zeharo desberdina izan, ez? Ba, behartuta daolako, naiz eta berak pentsatu ba, hau euskal nazioa dela eta euskeraz beharko lukela, baina ala beharrez, botere harremanen ondorioz eta bar, ba, salto kanpotik itxuraz berdinadan jokabide baten atzean mila nabardura daude. Eta nabardura hoiei da pixka bat erreparatu hartzaiena, ulertzeko jarrerak eta barta orduan batzutan soziolinguistikan kuantifikazio batekin lortze dituzun datuak ez dira nahikoak. Bueno, beste ikerketa batzuk hain ere ba, adibidez jurre basoren eta bar horre ere ba, pikin bat haidia gauza hoiei ez e, ateratzen zehaztasun gehiago. Ba, pixka bat horti dijoa ez, ideologia eta botere harremanak ulertzea hainbeste jokabide berdinen atzean ez daolako agian gauza bera eta beraz soziolki e, ondorioak oso ezberdinak izango dielako epe, epe luzera jarrera horren atzean daon motivazioaren arabera, ez? Orduan, hoi da pixka bat erantzina izan dio dana. Ba, naroa mila, mil esker eta ongi ongi segi. Bai, eskerrik asko zuei.